قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم Sema, sioni katika yale niliyofunuliwa mimi kitu kilichoharimishwa kwa mlaji kukila isipokuwa kiwe ni nyamafu au damu inayomwagika au nyama ya nguruwe kwani hiyo ni uchafu au kwa upotofu kimechinjwa kwa jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu lakini mwenye kushikwa na dharura bila ya kutamani wala kupita mipaka basi hakika Mola wako mlezi ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu wa ala alladhina hadu harramna kulli dhufur ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون na wale waliofuata dini ya Kiyahudi tumewaharimishia kila mwenye kucha na katika ng'ombe na kondoo na mbuzi tumeharimishia shahamu yao isipokuwa ile iliyobeba migongo yao au matumbo yao au iliyogandamana na mifupa tuliwalipa hivyo kwa sababu ya waasi wao na bila shaka sisi ndiyo wasema kweli فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين wakikukanusha basi wewe sema Mola mlezi wenu ni mwenye rehma iliyoenea wala haizuiliki adhabu yake kwa watu wahalifu sayaqulu alladhina ashraku law shaa Allahu ma ashrakna wala كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعوا تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون watasema walioshirikisha lau kuwa Mwenyezi Mungu angetaka tusingelishiriki sisi wala baba zetu wala tusingeliharimisha kitu chochote vivi hivi walikanusha waliokuwa kabla yao mpaka walipoonja adhabu yetu sema Je, nyinyi mnayo elimu mtutolee? Nyinyi hamfuati ila dhana wala hamsemi ila uongo tu. Qul falillahi alhujjatul balighatu falau shaa lahadakum ajma'in. Sema basi Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hoja ya kukata na kama angelipenda angelikuhidini nyote. kul halumma shuhadaakum alladhina yashhaduna anna Allaha harrama hadha فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون سما leteni mashahidi wenu wataoshuhudia kuwa Mwenyezi Mungu ameharimisha hawa basi wakishuhudia wewe usishuhudie pamoja nao wala usifuate matamanio ya waliozikanusha ishara zetu wala hawaiamini akhira na ambao wanamlinganisha Mola mlezi wao na wengine Allahu akbar Allahu akbar La nabii sema, hivi sasa sipati katika panapotoka mambo ya kuhalalisha na kuharimisha katika niliyofunuliwa mimi wahi juu ya chakula kilichoharimishwa kula mlaji. Isipokuwa kitu hicho kiwe ni nyamafu, kimekufa na hakikuchinjwa kwa njia ya sheria, au damu inayotiririka, au nyama ya nguruwe. Kwani hivyo vilivyotajwa vinadhuru na vichafu, havijuzu kula. Na pia katika vitu vilivyoharimishwa kula vinavyotoka katika itikadi sahihi kwa kuwa wakati wa kuchinjwa lilitajwa jina lisilokuwa la Mwenyezi Mungu kama sanamu au wa mwinginewe. Juu ya hivyo mwenye kulazimika kwa dharura kula kitu katika hivi vilivyoharimishwa bila ya kuwa anatafuta utamu tu wa kula na bila ya kupita mpaka wa ile dharura basi huyo hana dhambi kwa sababu Mola wako mlezi ni mwenye kukufiria na mwenye kurehemu. Basi hivi ndivyo tulivyokuharimishieni nyinyi. Na Mayahudi tulioharimishia nyama na shahamu na kila kitu cha wenye makucha katika wanyama kama ngamia na wanyama windao. Na katika ng'ombe na mbuzi na kondoo tulioharimishia shahamu yake tu, ila shahamu ya mgongoni au iliyoko matumboni au iliyochanganyika na mafupa. Na kuharimshiwa huku kulikuwa kwa ajili ya kuwatesa tu kwa ajili ya dhulma zao na kuziachisha nafsi zao waweze kujilinda na matamanio. Na hakika sisi tunasema kweli katika maneno yetu yote na miongoni ya hayo ni habari hii. Wakanushi ya kukanusha katika haya tuliyokuletea wahi, waambie kwa kuwahadharisha, hakika Mola mlezi wenu ambaye anapasa mumwamini yeye peke yake na mfuate hukumu zake ana rehema iliyoenea na kumfikia kila anayemtii na pia anayemuasi kwa kuwa hafanyi haraka kuadhibu na lakini haitakikani mghurike na hivyo kuwa rehema yake imeenea kote kwa sababu adhabu yake haina budi kuwafikia hao wakhalifu kwa kutaka kujitolea udhuru kwa ushiriki wao na kule kuharimisha vyakula alivyohalalisha Mwenyezi Mungu na kukanusha yaliyowafikia kuwa Mwenyezi Mungu kaudhika nao kwa vitendo vyao washirikina watasema ushirikina wetu na kuharimisha alichohalalisha Mwenyezi Mungu ni kwa mujibu wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kuridhi kwake na lao angelipenda yeye kinyume cha hayo na angelichukia tuyatendayo basi tusingelimshirikisha sisi wala waliotangulia na wala tusingeliharimisha kitu chochote alichotuhalalishia na walio kabla yao waliwakadhibisha mitume wao kama hawa wanavyokukadhibisha wewe. Na waliendelea katika kukanusha kwao mpaka ikawafikia adhabu yetu. Waambie hawa wanaukanusha. Je, mnao ushahidi wa kutegemea ulio sahihi ya kwamba Mwenyezi Mungu amekuridhieni nyinyi mumshirikishe na mhalalishe mkatutolea? Katika maneno yenu hamfuati ila kudhania tu na hiyo haitoshelezi chochote katika haki. Na nyinyi si chochote, si lolote, ila ni waongo tu katika hayo mnayodai. Ewe nabii, sema Mwenyezi Mungu ana hoja iliyo wazi kuwa nyinyi ni waongo katika madai yenu kuwa Mwenyezi Mungu ameridhia vitendo vyenu. Wala hamna hoja katika ushirikina wenu na kuhalalisha kwenu na kuharimisha kwenu na mengineyo. Na Mwenyezi Mungu angelitaka mhilike angelikuhidini nyote mkafuata njia ya haki lakini hakutaka hayo kwa kuwa nyinyi mmekhiari njia ya upotovu Ewe nabii waambie leteni wasaidizi wenu watakakushuhudieni kwamba kweli Mwenyezi Mungu ameharimisha hivi mnavyodai kuwa ni haramu wakihudhuria na wakashuhudia basi wewe usiosadiki kwa sababu hao ni waongo Wala usifuate matamanio ya hawa waliokanusha hoja za uumbaji na Qur'an inayosomwa na ambao hawaiamini akhira na wanamshirikisha Mwenyezi Mungu wanamfanya yeye sawa na hao miungu inayoabudiwa kwa uongo.